Auscultu cae ripetu. Porzio naudec du. La lum el sendantai diodoi heligas, vespere la urboin en stratai lanternoi. La sparo de costoi per tiu sistemo conducis al vasta applico tut monde en taipi la supersignitain literoin por sendi messagioin ne estas problemo. Vi povas en shalti la applica jetoin en ciui diversai mastrumai sistemoi. Attendu momenton, mi estos tui preta mi devas ancorau plenumi la tascon. Mi prescau iam finis citiun laboron. Nun mancas nur quelcae malgrandai detaloi. Ja eblas discuti pri via ideo. Gi estas tre bona, sed iom dangera ni estu attentai pritiu problemo. Iam eta eraro detruus la tuton. Mi prenas volonte sen pagain gazetoin. Ne pro la novajoi, au pro la annonzoi, sed pro la enigmoi, tre bone solveblai. Cun ili, mi povas passigi la tempon. Mi legas ancora o presita in gazetoin. Ciu heime matene, au ciu semaine, sen page en biblioteco publica. Mi shatas visiti la lego salonon. Ech se la hararo iam estas mal densa, cae grisa au blanca, necessas gin tranci. Ia gravas attenti la corpan culturon, zorgante pri sano cae bona aspecto. La carnaval fino ne estis tre bela, char pluvis cae negis, cae blovis la vento. Sed tio ne rabis la bonan humoron. Ni festis la tagon en buntai costumoi. Plei multai lernantoi de lingvo aciras, almenau suprajan, vortaran scipovon. Por en profundigi, necessas exerci. Per oftai ripetoi vi lernas paroli. Hormonoi influas la homan conduton. La cerbo elsutas in substanzoin. La anima gordo dependas de ili. Exemple, se homo reagas sub stresso. Ciu vere vi interesigas pritio? Ciu iam vi legis concernan informon? Se vi ne acceptas iliaen principoin, vi povas forgesi membrigion ce ili. nagianto farigis victimo de sharco. Iam estis la tria attaco de sharco. La autoritato avertas panantoin. Ien granda dangero, ce tiu ci plagio. Si faris nur tion, per cio aliai passigas la tempon dum traina voyaggio. Si daure rigardis al poštelefono. Trasercis la reton pri iui novajoi. Si estas conata politicistino. Si iam occupis tre altan postenon. Si ne plu activas, cae giuas pension. La vivo privata ja estas agrabla. La cindra mercredo ne estas gioiga. Char nun comencijas la longa fastado, se oni practicas cristanain cutimoin. La religiemo mal crescas signife. Ni devis veturi tra longa tunelo, dum nia voyaggio de nordo al sudo. Post quelcae minutoi aperis tag lumo. Ni vidis nun tutte alian peisagion.